Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo mokinius, valgančius su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi sekdami papročių pavyzdžiui taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai jį klausė, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio ir valgo su terštomis rankomis. Jis atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta. Šitauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Ir jis pridūrė, puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami saugoti savo papročius. Antai Mozė yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirtete numiršta. O štai jūs sakote – Jei žmogus pasako savo tėvui ir motinai, tėbūnie korbanas, tai yra auka Dievui, kuo turėčiau tave sušelbti. Tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ir motinai, niekais paversdami Dievo žodį dėl savojo papročio, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote. Ir vėl sušaukęs minę, Jėzus kalbėjo. Paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kas turi ausis, te klauso. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą. Jis sako, nejaugi ir jūs esate be nuovokos. Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Taip jis paskelbė visus valgius esant švarius. Jis dar pasakė, žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Išvykęs iš ten Jėzus nukeliavo į tyros rytis. Užėjęs į vienus namus, jis norėjo, kad niekas apie tai nežinotų bet jam nepavyko to nuslėpti. Išgirdo apie jį moteris, kurios duktė buvo apsista netyrosios dvasios. Atėjo ir puolė jam po kojų. Moteris buvo graikė kilimo sirofinikietė. Ji maldavo išvaryti iš jos dukrelės demoną. Jėzus tarė jai, leisk pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražu imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Tačiau moteris atsakė, taip viešpatie, bet ir šunyčiai po stalu ėda, ką vaikai pritrupino. Tuomet jis tarė, dėl šitų žodžių eik namo, demonas jau išėjęs iš tavo dukters. Parėjusi namo, ji rado savo mergaitę gulinčią patale ir demoną atstojusi. Palikęs tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten buvo atvestas jam sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį nuo šaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, paseilino ir palietė jam liežuvį. Pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam efata, tai yra atsiverk. Ir to jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti, bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo. Jis visą gerai padarė. Jis daro, kad kurtieji girdi, ir nebyliai kalba